Book 2 თვრამეტი თვრამეტი სახლის დალაგება სახლის დალაგება დღეს შაბათია დღეს შაბათია დღეს დრო გვაქვს დღეს დრო გვაქვს დღეს ბინას ვალაგებთ დღეს ბინას ვალაგებთ. მე ვწმენდ აბაზანას. მე ვწმენდ აბაზანას. ჩემი ქმარი რეცხავს მანქანას. ჩემი ქმარი რეცხავს მანქანას. ბავშვები წმენდნენ ველოსიპედს. ბავშვები წმენდნენ ველოსიპედებს. ბებია წყავს ყვავილებს. ბებია რწყავს ყვავილებს ბავშვები საბავშვო ოთახს ალაგებენ ბავშვები საბავშვო ოთახს ალაგებენ ჩემი ქმარი თავის საწერ მაგიდას ალაგებს ჩემი ქმარი თავის საწერ მაგიდას ალაგებს მე ვდებ სარეცხს სარეცხ მანქანაში მე ვდებ სარეცხს სარეცხ მანქანაში. მე ვფენ თეთრეულს. მე ვფენ თეთრეულს. მე ვაუთავებ თეთრეულს. მე ვაუთოებ თეთრეულს. ფანჯრები ჭუჭყიანია. ფანჯრები ჭუჭყიანია. იატაკი ჭუჭყიანია. იატაკი ჭუჭყიანია. ჭურჭელი ჭუჭყიანია. ჭურჭელი ჭუჭყიანიან ვინ წმენს ფანჯრებს ვინ წმენს ფანჯრებს ვინ იღებს მტვერს მტვერსასრუტით ვინ იღებს მტვერს მტვერსასრუტით ვინ რეცხავს ჭურჭელს ვინ რეცხავს ჭურჭელს